պետք է թույլ տալ, որ Կովկասը երկրորդ անգամ վերածվի հակամարտության ակտիվ գոտու։ Այսօր կայացել է Armtech Կոնգրես 2015 համաժողովի Արցախյան նիստը։ Շարունակվում է Ստեփանակերտ ննգի Մարտունի շրջանցիկ ճանապարհատվածի շինարարությունը։ Արցախը շահագրգռված է երկչախմբային արվեստը զարգացնելու հարցում։ Ադրբեջանի նախագահը խոստովանել է երկրի տնտեսության աղետալի վիճակը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու հան 17 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են իրադրությունը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Միջազգային միջնորդների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա տարածաշրջանային այցի նախորեին Ադրբեջանը հայ-ադրբեջանական ու Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանագծում ավելի է ակտիվացել։ Բայց սա արդեն ոչ թե պատճառն է, սա առիթ է։ Պատճառն այն է, որ պետությունը դարձել է ֆաշիստական, եւ նման պետությունները այդպես էլ պետք է իրենց պահեն։ Ուղղակի որպես առիթ նրանք օգտագործում են նաեւ այդ մարդկանց այցելությունը տարածաշրջան։ Խախտում են զինադատարի ռեժիմը, որ դրանում նաեւ ցույց տան, որ իրենք ինչ որ դերակատարություն ունեն եւ իրենցից ինչ որ բան է կախված տարածաշրջանում եւ կորզեն ինչ որ քաղաքական դիվիդենդներ, ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում հրաժարվել ուժ գործադրելուց եւ քաղաքական կամք դրսեւորել փոխսիջման հասնելու համար։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ցավոք քաղաքական երկխոսության վերականգնումը բարթանում է հակամարտության գոտում իրավիճակի սրմամբ, այդ թվում նաև խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի աճով։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ հետագա էսկալացիան ուղակի անթույլատրելի է։ Կողմերին կոչ են կանում հրաժարվել ուժ գործադրելուց, ցուցաբերել քաղաքական կամք, որն անհրաժեշտ է փոխ գալու համար, ասել է նա. Այն շարունակում է Սերգեյ Լավրովի եւ նրա արտասահմանյան գործընկերների քննարկման թեման մնալ։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ սերտորեն համագործակցում ենք ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Չափազանց կարևոր է հակամարտող կողմերի հասարակություններին համոզել, որ լուսման միակ ճանապարհը խաղաղությունն է։ Այդ մասին ասել է Իտալիայի նախկին արտգործնախարար Իտալիայի միջազգային հարաբերությունների ինտերակցիան նախագահ Ֆրանկո Ֆրատինին։ Նրա կարծիքով առանց տարածաշրջանային ուժերի աջակցության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում որևէ առաջընթաց արձանագրելը անիրական է։ Ֆրանկո Ֆրատինին կարծում է, որ այդ հարցում ակտիվ պիտի լինեն տարածաշրջանի հիմնական խաղացողները՝ Թուրքիան, ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը։ Միայն նրանց օգնությամբ եւ ակտիվ աջակցությամբ է հնարավոր թույլ չտալ, որ Կովկասը երկրորդ անգամ վերածվի հակամարտության ակտիվ գոտու։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախկին նախարարը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պիտի գերակայություն լինի Բրյուսելի գործունեության մեջ։ Նրա կարծիքով արդեն բավականին ժամանակ է անցել հրադադարի ռեժիմի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, բայց այդ համաձայնագիրը դեռևս իրական խաղաղության եւ կայունության չի հանգեցրել, եւ հակամարտությունը շարունակվում է։ Մյուս կողմից շատ դժվար է պատկերացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը առանց երկխոսության եւ հաշտեցման ռազմավարության։ Չափազանց կարևոր է հակամարտող երկրների հասարակություններին համոզել, որ միակ ուղին խաղաղությունն է։ Հակառակ դեպքում հակամարտության կարգավորման ուղված միջազգային ջանքերն օգուտ չեն տա, որքան էլ լավը լինի սցենարը։ Այսօր Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցում տեղի ունեցավ Armtech Կոնգրես 2015 համաժողովի Արցախյան հատուկ նիստը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Անցինգ, առաջատար տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, ուսանողներ։ Վարսիկ Խարությունյանի ռեպորտաժը։ Արմթեք համաժողովն ստեղծվել է 2006 թվականին Սիլիկոնյան հովտում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների եւ գործարար համայնքի կողմից։ Սովորել անցյալից բացահայտել ապագան խորագիրը կրող համաժողովը հետագայում պաշտոնապես ընդունվել է Հայաստանի, այնուհետև Արցախի կառավարության կողմից։ Արմթեք համաժողովի նպատակն է նպաստել Արցախի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը եւ այդ գործընթացին ներգրավել նոր մասնակիցների ու գլոբալ տեխնոլոգիական հանրության շրջանում նշանակալի դերակատարում ունեցող ներկայացուցիչների։ Համաժողովի մասնակիցներին ողջունեց վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք համոզված ենք, որ ցահային ներուժն է, որը ճիշտ մոդելությունների բառադայում կորավ է ապահովելու մրցակցային առավելությունը։ Տեղին է նշել կադրերի վերապատրաստման Սինոպսիս Արմենիա Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերությունների համատեղ ծրագիրը Արցախի մայրուղում, ինչպես նաև Իսկիգետ Սիստեմ ձև Սիներգի Սիստեմ Արցախյան ընկերությունների հիմնադրման օրինակները։ Ցանկալի է, որ նման նախաձեռնությունները շատանան, քանի դրանից է մեծապես պայմանավորված ոլորտի հետագա առաջընթացը։ Վարչապետն իր խոսքում կարևորեց վերջերս բացված Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործունեությունը, որն իր հերթին կնպաստի ոլորտի զարգացմանը։ Նորմատիվությունների ստեղծման համար արտադրիչ ներկայացնել իր հետևողական բարելավող գործարար եւ ներդրումային միջավայրով։ Այսպես գործում են կազմակերպությունների հիմնադրման, հաշվետվությունների ներկայացման փոխհամակարգեր, Մարտակունի հաստատ ֆեշչական ստուգումներ ու միջամտությունները, պետական անհատի միջամտությունները, ազգային հարկային պայմանները։ Նախատեսում է սահմանել նաև հարկային արտոնյալ պայմաններ բռնոցի կազմակերպությունների համար։ Այս ամենը ուղղված նախադրյալներն են ներդրումների իրականացման ուղղությամբ։ Արցախցիների տաղանդը պետք է զարգացնել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով, ողջունի խոսքում նշեց Արմթեք կազմակերպության տնօրենը։ Նա նաև նշեց, որ Արցախն այն երկիրն է, որտեղ կարելի է ներդնել որևէ ծրագիր, եւ այն կտա իր դրական արդյունքը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս տարի առաջին անգամ հարուցեք կոնգրեսը անցկացնել նաև Արցախում։ Սա կարծում եմ բավականին մեծ նշանակություն ունի եւ սա ապացույց է, որ Արցախը արդեն IT, այսինքն ծերերակցական տեխնոլոգիաների շուկայում հապեզում իր տեղն է գրավում։ Պետք է ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր պատմություն կա, թե մենք ինչպես ստեղծեցինք մեր մասնաճյուղը Ստեփանակերտում։ Պետք է ասեմ, որ սկզբնական մեր մտահղացումը ոչ թե ասենք զուտ բիզնես ինքերուն էր, այլ ավելի օգտեբանական եւ էմոցիոնալ, որովհետեւ մենք որ Արցախում է այս ուղղությունը զարգանա։ Կազմակերպության տնօրենը շնորհակալություն հայտնեց հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին նման աջակցության համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման գործում անգնահատելի է երկրի ղեկավարության դերը, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է ոլորտի կայուն զարգացմանը։ Եվ իսկապես շնորհակալ եմ եւ նախագահին եւ վարչապետին, որոնք իսկապես իրենց օրացույցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը դրել են որպես կարևորագույն խնդիր եւ պրակտիկ հայեր են կատարել։ Ինչ պրակտիկ հայեր ես կարող եմ դիմել ասել։ Ասենք անհրաժեշտ ենթակառուցված։ Եթե մի քանի տարի առաջ դեռ ինտերնետի խնդիրներ կար կապի, այսօր արդեն կարծում եմ, որ Արցախում շատ լավ ինտերնետի Նիստում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն Արցախում նրա զարգացման միտումները կրթության եւ ստարտափ աքսելերացիան թեմաներով ելույթ ունեցան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային կազմակերպությունների մասնագետներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ավելի քան 4 տարի է ինչ գործում է հայրենասեր կազմակերպությունը։ Աննա Ղուկասյանի ռեպորտաժը։ Այն հիմնադրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքի մեր հայրենակիցներ Ստեփան Սարգսյան ու Նելի Մարտիրոսյան ամուսինները։ Շահույթ չհետապնդող այս կազմակերպության նպատակն է նպաստել Հայաստանի պետականության կայացմանն ու զարգացմանը, չտարանջատելով նաև Արցախը որպես ընդհանրական մեկ ռազմավարական միավոր։ Համահիմնադիր Նելի Մարտիրոսյանի խոսքով աշխարհով սփռված հայության միասնական նպատակը պիտի լինի ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման ու շենացման խթանումը։ Քանի որ ընդհանուր առմամբ հայրենասերի իբրև կազմակերպություն հետ հետաքրքրված է Հայաստանով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությամբ, եւ քանի որ առաջնահերթություն ենք մեզ համար ընտրել նաեւ ոչ միայն, այլ նաեւ ազատագրված հողատարածքներում գործնեություն ծավալել եւ մասնակցել ազատագրված Հայաստանի զարգացման գործին, ըստ ինձ անձամբ այդպես էլ անում ենք, մենք շարունակում ենք Մոնթեի գործը։ Մոնթեն մի խոսք ուներ, ասում էր, եթե ուզում եք ինձ հարգեք, ոչ թե ինձ խոսքերով հիշեք, այլ գործ արեք։ Եվ քանի որ մենք երկուսս էլ համարում ենք մեզ բախտավոր անձիկ, որ այսօր մեր կյանքում ունենք եւ Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ազատագրված Արցախ, բացի բախտավոր անձ համարելը մենք համարում ենք, որ մենք ունենք պարտականություն մասնակցելու Հայաստանի զարգացման գործին։ Նախ եւ առաջ ես կուզեմ ասել, որ այս տարածքներում մարդիկ կարիք ունեն իմանալու, որ դրսում մարդիկ գիտեն իրանց մասին եւ ինչ որ չափով ամեն մարդ ամեն կազմակերպություն իր ձևով իր չափով կարող է հոգ տանել այս տարածքների մասին եւ եթե ուրիշ ձևով ասեմ կարող եմ ասել նաեւ մասնակցել այս տարածքների զարգացմանը որովհետեւ հայրենիքի մի հատված ազատագրելով չենք վերջանում այս տարածքները զարգացնել է պետք իսկ այդ զարգացնելը անձամբ ես չեմ կարծում որ միայն պետության գործն է դա անհատի հասարակության այս դեպքում հայերի աշխատանք աշխատանքն է նաև այս տարածքների զարգացման մեջ մաս կազմելը։ Բազմիցս ինձ էստեղ ասում, բայց այդտեղ ինչի մարդ է ապրում, որ դու գնացել ես տեսնելու այդ մարդկանց։ Այո, մարդիկ ապրում են ու մարդիկ ունեն կարիքներ եւ հայրենասերը պիտի փորձի կարիքներից ոմանք հոգալ։ Նշենք, որ բոլորովին վերջերս Քաշաթաղի շրջանի Վուրգավան գյուղում վերաբացվեց հայրենասեր կազմակերպության կողմից հիմնովին վերակառուցված առաջնային յենթակառուցվածքների համալիրը։ Համալիրն իր մեջ ընդգրկում է հիմնովին վերակառուցված դպրոցը, ինչպես նաև նորակառույց բուժկետն ու համայնքապետարանը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շարունակվում է Ստեփանակերտ Ննգի Մարտունի շրջանցիկ ճանապարհի 39347 կիլոմետր ճանապարհահատվածի շինարարությունը։ Այն իրականացվում է պետբյուջեի միջոցներով քաղաքաշինության նախարարության պատվերով։ Ներհանրապետական կարևոր նշանակություն ունեցող մայրուղու ասֆալտապատումն ավարտին հասցնելուց հետո կունենանք միջազգային չափանիշներին համապատասխան ավտոճանապարհ, ապահովված ջրահեռացման համակարգով ճանապարհային նշագծումներով։ Աշխատանքներն իրականացնում է Քարավան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Ղաբալյանն ընդունել է դանիական Vox Viva երգչախմբին։ Հանդիպմանը նախարարը հյուրերին ներկայացրել է Արցախում երգչախմբային արվեստի ոլորտում արձանագրած հաջողությունները։ Մենք շահագրգռված ենք, որ Արցախում զարգանա երկչախմբային արվեստը, գիտակցելով նաև, որ այն սովորեցնում է մարդկանց միասին լինել, միասին աշխատել, նշել է նախարարը։ Հյուրերը փոխանցել են Արցախում ստացած տպավորությունները շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Thank you. Ցեղասպանությունները հետազոտողների միջազգային ինտերակցիոնը Գերմանիային կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ինտերակցիոնը նամակ է ուղարկել Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտին, Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Նորբերտ Ռոտենին, ինչպես նաև երկու խմբակցությունների ղեկավարների։ Գազམ་ակերպության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Գերմանիայի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կենսական կարևորություն ունի միջազգային տեսանկյունից։ Բացի այդ, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գերմանական փաստաթղթերը կարևոր պատմական նշանակություն ունեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոստովանել է երկրի տնտեսության աղետալի վիճակը, համատարած կոռուպցիան եւ անօրինականությունները։ Այս մասին նա ասել է 2015 թվականի 9 ամիսների սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդյունքներին եւ առաջիկա խնդիրներին նվիրված կառավարությունում անցկացված նիստում։ Նա անգամ նշել է, որ Ադրբեջանում 10000 աշխատատեղեր փակվել են։ Ձախողված տնտեսական քաղաքականության պատճառով հունից դուրս եկած Ալիևը չի կարողացել թաքցնել իր զայրույթը եւ հայտարարել է, թե եթե կաշառակերություն, կոռուպցիա, ձևական ստուգումներ եւ այլ ապօրինություն չլինեին, պետբյուջեն բավականին կաճեր։ Ադրբեջանի անկախացումից հետո հայր եւ որդի Ալիևների վարած անհերատես քաղաքականության պատճառով երկրի պետբյուջեն ամբողջությամբ կախված է էներգակիրների արտահանումից։ Նավթի համաշխարհային գների եւ մանաթի փոխարժեքի անկման պատճառով Ադրբեջանի տնտեսությունը հայտնվել է ճգնաժամի մեջ, փակվել են նավթարդյունաբերության մի շարք ձեռնարկություններ, pedagogical եւ մասնավոր հաստատություններ, հազարավոր աշխատավորներ գործազուրկ են դարձել։ Մարզասերների համար ավարտվեց ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարը։ Ախմբում Հոլանդիայի հավաքականն Ամստերդամում 2-3 հաշվով պարտվեց չեխերին, որոնք ամբողջ երկրորդ խաղակեսն անցկացրին 10 ֆուտբոլիստներով։ Հոլանդացիները 13 միավորով գրավեցին 4-րդ տեղը եւ 1984 թվականից հետո առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնությունը կանցնի առանց նրանց։ Չեխերի պես ուղեգիրապահոված Իսլանդիան հյուրընկալվելիս նվազագույն հաշվով պարտվեց թուրքերին, որոնք 18 միավորով դարձան երրորդ տեղ գրաված լավագույն հավաքականը ու նվաճեցին Եվրո 2016-ի ուղեգիր։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ գիշերը ժամանակ առ ժամանակ անձրև, ցերեկը առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան։